Hoy es sábado 30 de noviembre, son las y do Maitín y aquí principia la tercera edición de De Estrella a una emisión de más de 15 horas en lengua aragonesa y breus intervenciones en catalán que un año más organiza Radio Topo y que en esta edición cuenta con la colaboración de Radio La Granja, Radio Mai y Radio FSK Hamburg. de esta zaguera, Radio FSK Hamburg, somos ahora mismo deseando todos os buenos días. Ah. de estrella a estrella. Sábado 30 de noviembre de 2013 en Radio Topo 101.8 La FM. Este primer programa que ubre esta tercera edición do de Estrela Estrela se dice Alemania. Y, como todos hemos dicho en Esco y un programa cortesía de Radio Libre FSK Hamburg. Mientras una oreta charlaremos de migración, das de los filólogos alemanes a la conservadura da luenga aragonesa y de entre tantas parolas, nos miraremos de mantenetos bien despiertos un ritmo de buena música. Ahora todos disamos con a música de o rapero zaragozano Manu Haller. caminan sobre dos pies, pilas de muertos se divisan a lo lejos, quítale al pasado el velo y dime cómo fue cuando cambiamos el amor por el dinero, quién fue el primer ingeniero de la tortura, quién con el acero instauró la dictadura, yo te vine a hacer una vez bajo la luna y sus pálidos rayos lamían tu cuna, mamá te daba el pecho, tú reías satisfecho y en su vientre acurrucabas tu minúscula figura. No cabía en ti maldad alguna. La tierra y sus criaturas erais una. una. Pero un triste día perdiste la cordura y te vendiste al demonio del poder y de la usura. Y desde entonces un planeta miserable. Y desde entonces cada día una masacre. Solo veo guerras y genocidios del hambre. Si me da por asomarme al otro lado del alambre. Niños llorando, Riegan los desiertos, buitres contentos apuran sus restos. El sistema globaliza la miseria y ahora críos de mi barrio pasan hambre como en Kenia. Y a mi alrededor cuerpos cuelgan o saltan al vacío perseguidos por las deudas. Perros de presa muerden a su antojo, pelotas de goma te apuntan a los ojos. Pero en la calle no se oye ni un sonido, los tiranos todavía duermen tranquilos. ¿Cómo hacer que llegue de una vez el estallido? Lobos esteparios conspiramos con sigilo. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Tienes miedo a que las cosas cambien. Eso piensas mientras no te toque. Cambia de enfoque, recupera el norte. La vida es una vez, no pierdas tu tren. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora en el cosmos, estamos solos. La manada ya no escucha los aullidos del lobo. Ya somos adultos, me ahorraré protocolos. Jóvenes con rabia pensando explotar el globo. Vamos sin rumbo porque no hay futuro. El sistema ahora nos muestra la otra cara del mundo. Un bebé que nace, otro muere de hambre. La tierra de los sueños está rodeada de alambre. Amanece un sol rojo sangre. Hay odio en cada niño que perdió a su madre. Busca la verdad, no está en los medios. La palabra de un amigo es mi único Dios. Un abrazo de galeano, un boli y un cuaderno. Ese es mi refugio para pasar el invierno y el calor del verano. Sueño con un cambio y un beso de sus labios que remueve mis recuerdos. Joder, Juanes, lo veo tan claro. Estamos condenados al exilio o al paro. Esto no se arregla si no damos guerra. Lo tuvimos todo y ahora tenemos la negra. Fumar y beber ya no me alegra. Nos vamos a la mierda. La humanidad habita un planeta que desintegra. Nos divide en fronteras Qué Quema la bandera, chico, estamos en quiebra. La revolución no se hará en internet. La única solución sería un botón de reset. Empezar de cero otra civilización. De hombres y mujeres que amen con el corazón y no con la cabeza. Pensando en cifras que dejan naturaleza entera hecha trizas. Quizás sea utopía, quizás no esté en mis manos. Quiero vivir tranquilo, fuera del gran hermano. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien miedo a que las cosas cambien. Eso piensas mientras no te toque. Cambia de enfoque, recupera el norte. La vida es una vez, no pierdas tu tren. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. como ya hemos dicho cualquier veces en lo que vamos de programa, este Alemania, que ubre a tercera edición de Estrella estrella Estrela, lo somos grabando desde a Radio Libre FSK de Hamburgo. Esto no es casualidad, esto es fruto da inmigración de da guerra civil, moitos aragoneses habían de exiliarse más que más en Francia y México. También migrón muchos a Cataluña y a, la capital aragonesa, Zaragoza. En los años 60 plegó Lora Disenet a Alemania. Estas migraciones facían que a nuestra luenga vellese minorau o suyo número de fablans. Agora, debido a la crisis, moitos xovens hemos habido dinos né di fuera. De entre ellos nos trovamos dos personas da vieja plantilla de Fendorella. Ya, cualques años antes, un compañero nuestro había disenet a trabajar Tauskadi fendo asinas que cambiase a nuestra formación. En esta ocasión, a nuestra marcha, no ha feito que cambiase a, formación de programa de Fendorella, sino que ha feito que después pues, de casi una década de transmisión ininterrumpida, Fendorella, único programa en aragonés de Radio Topo, ese de fer una pausa. Pero ye solo que hizo, una pausa, porque encara que muchos quieren fer callar a nuestra voz, no lo conseguirán, porque esta luenga al aragonés y a nuestra matria, y cada parola ye casa nuestra, y daremos a vida por ella. historia se repite. Inmigración, inmigración. Inmigración, inmigración. Emigración, inmigración. Y tenta de saga y revés te mando en Francia Haciendo tos en Alemania ¿Cuál ayer? A diferencia A misma hipocresía, a mesma medrana marchar do sur surto norte la historia se repite. Emigración, inmigración. Alemania Alemania, o programa que ubre esta tercera edición de Estrella a y y que somos grabando en los estudios de Radio Fesca Hamburg. En los tagues tiempos no más se echará Alemania por motivos políticos, pero queremos contatos a vida de bels singulares hombres que dedicó a suya vida al estudio del aragonés. Todos ellos son alemáns y estudiaban a nuestra luenga cuando os nuestros paisanos en cara no tenían garra interés. O primer ellos do que imos a charar Gerhard Rolfs, que es un lingüista que exerció de catedrático de filología románica en las universidades de Tübingen y München de su jubilación en 1957, residiendo en Tübingen. A suya especialidad más destacada es geografía lingüística, en la cual realizó una inmersa labor de campo, especialmente en Italia, aunque colaboró muy intensamente en la redacción de Sprach- und Sachatlas Italiens und der Schweiz, atlas lingüístico de Italia y de Suiza Meridional y en los Pirineos. Rolf se interesó por incipiente literatura en aragonés y publicó a poesía La siembra de Beremudo Méndez Coarasa, con un comentario lingüístico en Archiv für Fragen. Eh, ya desde 1926, calentada su ya primera excursión pirineanca, principió a interesarse por Aluenga, sobre la cual tiene una copiosa bibliografía, singularmente temas de toponimia. y también sobre relaciones del aragonés con la resta de idiomas pirinencos o con la romanía en general. Le Gascón, mm, eh, eh, <laughs> por ejemplo, estió también una luenga que <laughs> él estudió mucho. Eh, la a bibliografía de Rawls abarca no menos de 400 títulos, de entre los que cal destacar los estudios especiales sobre los dialectos griegos Historische Grammatik der Unteritalienischen Ratzitet y, y eh, románicos, como Diccionario Dialetele delle Tre calabria publicado en Milán, y a Romania en general, Romanische Sprachgeografie. Entre los suyos zagués treballos y estudios sobre el aragonés cal destacar o Diccionario Dialectal do Pirineo Aragonés, en lo cual, junto a una buena parte de materiales aportados por él de primera mano, refunde otros aportados en diferentes estudios y vocabularios por otros lingüistas, en cara que se limitan a las vals pirinenques. Arrocla alrededor de 8.000 voces y está allí a zaguera obra suya sobre el aragonés que velló a luz antes de suya muerte, y también a más ampla y de más empeño sobre los aspectos lingüísticos de vertiente meridional pirinenca. A la lingüística eh, se puede considerar a suya publicación como un homenaje a suyos 60 años de dedicación a la lingüista lingüística pirinenca y aragonesa. Por una otra parte, con este diccionario vino a completar, en cierto modo, a trilogía de diccionarios sobre los tres aspectos preferentes en los suyos estudios lingüísticos, los dialectos griegos de Italia meridional, los dialectos románicos do sud de Italia y los dialectos románicos pirinencos. Publicó también un breu treballo en el fichero de filología aragonesa, dito Dialectos de Pirineo Aragonés, Semellanzas y Diferencias. Una pierna que respira veneno de serpiente por el camino del viento voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre Dice. <laughs> ¡Pasaporte! ¿A dónde va por ahí, Hilario? Con esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. Anegadito. Ah, no, hombre, compa. El camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Ya que no Un nómada sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújulas, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque la fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento tu lenguaje, tu acento. Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy para el norte sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con lo que retratan mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano Resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra pa que no me vean los guardias y los perros no me vuelan Abuela no se preocupe que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe. como un llamado de voluntad y esperanza para todos, todos, todos, todos. Otro, un otro alemán estudioso del aragonés es tío Fritz Kruger, que es tío un lingüística, catedrático de filología románica de la Universidad de Hamburgo, desde 1923 a 1945. Después de unos años difíciles, obtenió cargo de director del Instituto de Lingüística de Cuyo, Mendoza, Argentina, aunque había de exiliarse, en 1948, han residió dica a suya muerte encetó suyos treballos en 1910, con una tesis doctoral de geografía lingüística sobre los límites entre o catalán y lo occitano, pero luego abandonaría o campo estrictamente lingüístico ta interesarse por las relaciones entre la luenga y a cultura material popular, descritas test o método de Wörter und Sagen, parolas y cosetas. Eh, fruto de esta nueva orientación da suya labor estieron diversas obras sobre las fablas leonesas de Sanabria y estudió un eh, Sacht und Fortkundiges von Wasser in den Pyrenäen, a en Volkstum und Kultur de Romanen. Roman. Eh, describe o campo semántico del agua en los Pirineos aragoneses y catalans, da buega con Navarra, dica la Cerdeña. Cerdaña. Este artículo y un inmediato preceden da obra más importante del autor, dijo Piginen, en la cual presenta con gran riqueza de materiales a cultura material pirinenca, con inclusión agora de en Norte. Kruger fundó y dirigió a revista Volkstum un cultura de Agomanen, con unos importantes anexos, aunque publicó gran parte de suyos múltiples artículos y reseñas, así como las obras de suyos muchos discípulos, entre los cuales y en relación con o que mereis especialmente citar a Rudolf Wilfmes. En el período mendocino Kruger dirigió os anales del Instituto de Lingüística. Este eh, alumno de este discípulo que plegamos de nombrar de Kruger, eh, Rudolf Wilfmes, también estió un lingüista que, em, lo, que encetó el estudio da luenga en o marco la cultura popular material a radiz em, de, Fritz Kruger, En o clamau método de parola y cosetas. Vorterungshagen, en de 1229 a 1932. Vilmes pasó más de un año por el Alto Aragón replegando materiales de la redacción de su tesis doctoral. Documento importantísimo sobre las fablas y e la cultura popular de Valdebío, a la vez en encara no devastado por emigración. La Guerra Civil impidió la publicación de este trabajo por el Centro de Estudios Históricos de Madrid. Una primera parte se publicó en 1937, de Der Hausgat im Hocharagonesischen Bauernhause des Valle de Bio, en Volkstum und Kultur der Romanen, y arresta en 1954, contribución a la terminología de la flora y fauna pirinenca, Valle de Bio, Aragón, en homenaje a Fritz Kruger y 1957, eh, La cultura popular de un valle altaragonés, Bio, en análisis del Instituto de Lingüística de Cuyo. También íbamos a charlar ahora de Alvin Kuhn, naisito de Berlín, eh, o 13 de chinero de 1902 y muerto en Innsbruck, Austria, o 30 de junio de 1968. Estío un destacado filólogo y lingüista alemán de, ha dedicado al estudio de las luengas romances y que goza estar con Isidro en Aragón por su relación con el idioma aragonés en estar autor de De Arjo Aragonesis Dialect, publicada en 1935 dispuesto suyos treballos de campo por el Alto Aragón. Cabría decirse que el o filólogo alemán de más relevancia en este campo, dimpués do ya mencionado Gerhard Rolf. Dimpués de graduarse en Chemnitz y de trabajar desde 1921 dica 1926, Kuhn estudió desde 1927 dica 1931 filología románica y filología inglesa en las universidades de Tübingen, Bonn y Leipzig. En Tübingen coincidió con Gerhard Rolf Rolfs. en 1931 se doctoró en la Universidad de Wartburg. Con la suya tesis, die französische Handelssprache 17. Jahrhundert, o francés comercial mientras el siglo XVII, publicado en Leipzig en 1931 y fació a suya habilitación en 1935, también en Leipzig, con la obra de Arjoj Aragonesi's Dialect. Estió sucesivamente profesor en la Albert Ludwigs Universität Freiburg, a Universidad de Marburg, y a Universidad de Innsbruck, ciudad aún morio. boy. hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y hambre, pero no hay sitio para el emigrante. pausas musicales, continuamos charrando todos de filólogos alemanes que han estudiado la lengua aragonesa. Continuamos ahora con Gunther Heinz que entre 1945 y 1951 estudió filosofía y letras en las universidades de Ginebra, Barcelona y Múnich, obteniendo en esta zaguera en 1954 o título de doctor de filología románica y e historia de Edad Media. A suya tesis doctoral versó sobre los dialectos de transición da huega catalón aragonesa do Pirineo, traducida a todo español y estió publicada en 1962, constituyendo desde a la vez un obligado y rigoroso punto de referencia dos estudios sobre a buega lingüística entre el aragonés y el catalán en La Alta Ribagorza. Destacan a suyas contribuciones en o campo la filología románica a lexicografía y e a teoría y práctica de la mostranza de luengas modernas, obra fundamental la dialectología pirinenca y e a suya tesis doctoral, publicada en castellán con o título Las fablas de La Alta Ribagorza, publicada por la Institución Fernando Católico en 1962. Dende a la vez ha dedicado ficacio a temas de dialectología aragonesa y catalana do Pirineo Central en otros treballos Cualquier Cualques caracteres das fablas fronterizas catalano-aragonesas do Pirineo Alta Ribagorza publicada en Orbis. As fablas do Valle de sávena en Pirineo Aragonés, y els parlans catalans d'Aren y de Ribera de Cornudella. Eh, buegas político-administrativas y buegas lingüísticas o caso da Ribagorza parlán se ha dedicado también con entusiasmo al estudio y la mostranza de luenga y cultura catalanas y ha feito a saber los estudios en, en, en, en esta germana da nuestra. Ha colaborado con el profesor Wolf en o manual de, de lexicografía de esta y con el profesor Werner en, en una lexicografía española e hispanoamericana. tiempos otros estudiosos alemanes han, han estudiado la nuestra luenga. Bueno, en los tiempos, en los tiempos más recientes, pero ya hace un tiempo. Uno de ellos es Helmut Lütke, que nació en 1926 en Osnabrück, tal día como, bueno, 26 de noviembre, eh, justo esta semana, ese, ese feito años. 87 años y murió o 27 de abril de 2010 en Kiel. Eh, y era un romanista alemán y lusitanista. Eh, enseñó, dio clases de, idiomas en Freiburg, Berlín y Kiel. En esta última universidad, en la Universidad de Kiel, eh, dio clases de aragonés, leones, asturiano y gallego. Un otro filólogo también muy importante que, encara, que suizo, no es alemán, ya nació en Suiza, en Sorengo concretamente, o de Chulio de 1943, pero ha estado profesor en muchas universidades alemanas y ha estudiado también a luenga aragonesa y Michael Meltzeltin, que en 1969 obtuvo suyo doctorado en filología románica por la Universidad de Basilea. Ha estado profesor en las universidades de Trier, Groningen, Coimbra, Cosenza, Paderborn, Göttingen, y desde 1989 y catedrático de Lingüística y Didáctica das Luengas Romances en la Universidad de Viena. Y es miembro correspondiente de la Academia Suiza de Ciencias desde 1994 y de la Academia Chilena de Luenga desde 2000. Se le ha otorgado cuantas nos como a grande oficial de Orden do Mérito de la República Portuguesa en 1998 hubo encomienda de la Orden del Mérito Civil otorgada por el Gobierno español en 2000. Y también miembro de honor de la Academia Rumana de Ciencias, de la Academia de la Lingua Asturiana y de la Academia del Aragonés. A suya obra más conocida ye o Lexicon de la Linguistic, Lexicon de Lingüística Románica, aunque describe el aragonés en los suyos y seno volumen. También ha escrito bellos artículos y presentado bellas ponencias sobre el aragonés y a suya tipología e identidad en las lenguas románicas y un atro eh, un otro estudioso, un otro alemán estudioso del aragonés que cal mencionar, encara que no hemos trovado eh, <laughs> dato biográfico suyo, y Alf Monjur, que ha participado en, los tagues tiempos en, por ejemplo, eh, con ha <laughs> estudios con Instituto de Estudios Alto Aragoneses y eh, ahora mismo trabaja hasta la Universidad de Duisburg-Essen, también en ocampo das luengas románicas. Johnson marcharán, Dios mío, saimos a París. de esta hora de programa que en la que todos hemos charrado más que más de filología aragonesa da de unos grans filólogos alemáns, cara que también hemos charrado una mica de migración y exilio, Todos hemos intentado hacer esta primera hora de Maitín o más amena posible, metiendo todos, toda música que hemos puesto. Esperamos que haya estado de vuestro agrado. Eh, hemos principiado sintiendo como sintonía Carmen París, con o suyo Adiós, todos que, que marchan, pero todos que remanen también, una versión de La Albada de José Antonio Labordeta. También hemos sentido a Manu Haller, que, como él bien dice, somos al, condenados al exilio ulature. Con Mayacán hemos visto Os Huellos de Medrana, una canta do suyo primer CD, Luendo Paradiso. También hemos sentido Hoy me voy para el norte, de calle 13, y hemos otros hemos feito sentir o que lle a vida del emigrán damán de, de celtas cortos. También hemos sentido a bellas collas alemanas como Die Hosen con o suyo gran éxito Alles aus Liebe y Skatoons con Egoisten, Skatoons que es una banda de aquí de Hamburgo. Eh, Ahora nosotros nos nimos, pero a música continua con este de Estrella a Estrella que cada año dura más horas. y Este año van a estar 16 eh, horas de programas en aragonés sin interrupción. Y bueno, eh, desde aquí queremos dar las gracias a la chende FSK Hamburg por o suyo refirme y permitirnos hacer este programa. Me parece que lle a primera vez que se fa un programa en aragonés de fuera de Aragón y si no yo primero, de seguras que yo primero en aragonés que se fa en Alemania. También decir que, bueno, no ha estado fácil contactar con una radio libre aquí en Hamburgo, ya que no más vina que una en, todo el estado de Hamburgo. En los, en los estados federales a Manaus no vina garra, eh, que truca lo eficacio ¿no? Porque en Zaragoza tenemos cuatro. Y bueno, ha estado, ha estado curioso, pero ha estado muy poliu vivir esta experiencia de ver cómo trabajan otras, otras radios libres y ver que todo es tan diferente a, a, Radio Topo. También me ha traído muchos recuerdos de cuando de feba lo programa así en, en Radio Topo y cuando feba Fendorella. Y desde aquí quiero mandar un beso muy grande a todos que nos os sentindo, pero más que más, todos míos compañeros de Fendorella que los trobo a faltar muitísimo. Como te os digo, ha estado un placer. Tos remero que sos sentindo Radio Topo en o 101.8 y que isto contina todo todo lo, lo dilla dica que torne a estrella de la Tranway. Tos disamos ahora con un azaguer canta un sueño, o sueño que todos emigrantes tenemos, o sueño de Tornalle. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle que en el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, tengo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Vivir, vivir, vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo y lloro otra vez.